Գյուղատնտեսական տարվա կոնկրետ այս փուլում անհրաժեշտ եմ համարել խոսել մի շարք հարցերի վերաբերյալ, որոնք մեր կարծիքով բավականին լուրջ անհրաժեշտություն ունեն եւ բարձաբանումներ տալու եւ տեղեկացնելու եւ ընդհանուր առմամբ ամփոփելու իմաստով։ Նախ խոսենք βέρքահավաքի ընթացքի մասին։ Գրեթե ավարտել ենք հացահատիկային մշակաբույսերի ծորենի եւ գարու βέρքահավաքը, կարող ենք արձանագրել, որ ծորենի եւ գարու մասով 20.1 ցետներ հեկտարից ունենք միջին բերքատվություն, որի մեջ ծորենի բերքատվությունը 22.7 ցետներ է, իսկ գարին 17.1 ցետներ հեկտարից։ Ընդհանուր առմամբ աշնանացանի այս տարվա ամբողջ ընթացքը բավարար համարել չենք կարող, որովհետև տարին եւ ծորենի եւ գարու եւ հաճարի առումով, այսինքն աշնանացան մշակաբույսերի առումով այդքան բարենպաստ չի եղել։ Արձանագրվել են մի շարք գործոններ, որոնք բացասաբար ազդեցություն են թողել բերքատվության վրա։ Ամենամեծ ազդեցություն ունեցող գործոնը դա եղել է մայիս եւ հունիս ամիսներին տեղացած կարկուտը եւ նաեւ ուժեղ քամիները, որոնք ավելի քան 15000 հեկտարից ավելի ցանքատարածքների վրա թողել են բերքի լուրջ կորուստներ, որից 9500 հեկտար ծորեն եւ գարի, միայն ծորենը եւ գարին ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Մասնագետների կողմից արդեն ավարտվել է այդ դաշտերի վնասված տարածքների վնասի չափերի ճշտման աշխատանքները եւ կարող ենք այսօր խոսել կառավարության կողմից նախատեսված պետական ֆինանսական աջակցության չափերի վերաբերյալ։ Նախատեսել ենք ծորենի 1 հեկտար վնասված 100%-անոց, այսինքն այն տարածքները, որտեղ բերքահավաք չի կատարվել, այդ դաշտերի մասին է խոսքը, 1 հեկտար ծորենի վնասված դաշտի դիմաց լինելու է պետական աջակցություն 40000 դրամի չափով, գարու դաշտերի դեպքում 30000 դրամի չափով, հաճարը եւս 30000 Արևածաղիկը 50000, Եգիպտացորենը 80000, Հնդկացորենը 18000, Կտավատը 20000, Արհույտը 18000, Լոբին 60000, բանջարանոցային մշակաբույսերի դեպքում 100000, խաղող այգի եւ պտղատու այլ այգիների մասով 150000 դրամ։ Նաև նախատեսում ենք վնասված ջերմոցների ծածկերի մասով եւս աջակցություն ցուցաբերել 1 քառակուսի մետր ծածկի դիմաց 220 դրամի չափով։ Այս հաշվարկները մոտավոր կազմում են ներդրված ծախսերի շուրջ 40%-ը։ Սա ոչ թե փոխհատուցում է, այլ պետական աջակցություն Սակայն բացի կարկուտից ես նաև ցանկանում եմ խոսել հրդեհների մասին, որը նույնպես էական վնաս է հասցվել ոչ միայն ցանկատարածքներին, այլ նաև գյուղատնտեսական նշանակության այլ տարածքների, ինչպիսիք են այգիները, արոտավայրերը, անտառները եւ այլն։ Ի տարբերություն կարկուտի եւ ուժեղ քամու վնասների մենք հրդեհի դեպքում գործ ունենք տեխնացին աղետի հետ, որի վերաբերյալ իհարկե վերջերս եւ մամուլով եւ մեր տարբեր հանդիպումների ժամանակ մեր հողօգտագործողները բարձրացրել են փոխհատուցում տրամադրելու վերաբերյալ հարցեր։ Այստեղ իհարկե փոխհատուցման ենթակա են, բայց կառավարության կողմից փոխհատուցում լինելու մասին խոսք լինել չի կարող, որովհետեւ հրդեհը ինքնին տեխնացին այսինքն մարդու կողմից մարդկային գործոնի հետևանքով առաջացած աղետը, արհեստական աղետը, որը ենթակա է փոխհատուցման այն անձանց կողմից, ովքեր առաջացրել են այդ հրդեհները, հետևաբար նրանից բխող վնասների եւս։ Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նաև այդ անձիկ ենթակա են պատասխանատվության, որովհետև հրդեհը այնպիսի արհեստական աղետ է, որի հասցրած վնասները մանավանդ այգեգործական տարածքներին, արոտավայրերին, անտառներին 1, 2, 3 տարվա ընթացքում չեն վերականգնվում։ Այստեղ ես ուզում եմ հատուկ կարևորել տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը, որոնք ունեն վերահսկողական, կազմակերպական հարցեր լուծելու օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, օրենսդրությամբ ամրագրված պարտավորություններ։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը այս կարգի հարցեր լուծելու համար հանդիսանում է ընդհանուր համակարգի օղակներից մեկը եւ ինքնուրույն բացառվում է, որ կարող է որևէ հաջողության հասնել այս խնդիրների դեմ պայքարում։ Բարեբախտաբար մենք հացահատիկի βέρքահավաքի ժամանակ ունեցել ենք արդյունավետ կազմակերպված պայքար։ Խոսքը վերաբերում է ծորենի եւ գարու βέρքահավաքի ակտիվ փուլին, որի ընթացքում շնորհիվ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շրջանների վարչակազմերի հետ համակարգված փոխգործակցության մենք Բերքահավաքը ավարտել ենք հրդեհի մասով նվազագույն կորուստներով։ Ընդամենը 69 հեկտար հրդեհված տարածքներ ենք ունեցել ծորենի եւ գարու։ Բայց այգիների եւ այլ բուսածածկ տարածքների մասով 28 հեկտար վնասված այգիներ, արոտավայրերի եւ այլ բուսածածկ տարածքների մասով հասնում է 40000 հեկտարի, Եվս Գառնանացան մշակաբույսերի մասով արձանագրվել է 8 հեկտար հրդեհված տարածքներ։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել կոնկրետ այգեգործության հետ կապված, որ հրդեհված բոլոր այգիները եղել են կամ չմշակված, կամ թերի մշակված որովհետև ագրոտեխնիկական բոլոր պայմանները, բոլոր պահանջները, ժամկետներում կատարված այգիները նույնիսկ մեր ամենամեծ ցանկության դեպքում մենք չենք կարող հրդեհել։ Բացառվում է մշակված այգին որևէ կերպ հրդեհել։ Բայց ամեն դեպքում կորուստները եղել են բազմաթիվ եւ չափազանց մեծ Դրա համար ես հորդորում եմ նաև պատկան մարմիններին, որ เป զի արդյունավետ հետաքննություն տանեն հրդեհների ցակման, առաջացման պատճառները վերանելու հետ կապված եւ ոչ միայն փոխհատուցում տրամադրեն հրդեհված այգիների տերերին, այլ նաև պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հաջորդ հարցը, որ ցանկացել եմ ես այսօր խոսել, դա խոզաբուծության հետ կապված է, ավելի կոնկրետ պահվածքի կանոնների։ Արդեն Արցախում ուժի մեջ է մտնել անասնաբուծությանը ներկայացող պարտադիր պահանջները հաստատելու մասին կառավարության որոշումը, որտեղ առանձին որպես ոլորտ կարգավորվում է նաև խոզաբուծությանը ներկայացող պարտադիր պահանջները։ Պետականորեն արգելված է Արցախում բաց պահվածքով խոզերի բուծումը։ Բոլորս գիտենք եւ որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ խոզերի աֆրիկական ժանտախտի հարուցիչը Արցախի ամբողջ տարածքում արկա է եւ դրանից ձերբազատվելու այդ հիվանդությունից խուսափելու միակ տարբերակը Դերևս այս պահին գոյություն ունեցող միակ տարբերակը դա փակ պահվածքով խոզերի բուծումն է եւ այնպիսի տարածքներում, որոնք սահմանված են հենց նույն կառավարության որոշման մեջ։ Տարբեր առիթներ օգտագործելով մենք խոսել ենք այս խնդրի կարևորության մասին, բայց մեր գործընկերների կողմից վերջերս կատարված դիտարկումների արդյունքում 45 համայնքում մենք արձանագրել ենք 2000-ից ավելի խախտման դեպք։ Սա անթույլատրելի է, սա չափազանց լուրջ վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն խոզաբուծության, ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսության ոլորտի համար։ Երբ մենք խոսում ենք որոշ սանկցիաների պատասխանատվության որոշ միջոցների խստացման մասին, շատ հաճախ ականատես ենք լինում կամ լսում ենք դժգոհություններ, որ գյուղնախարարությունը կամ համապատասխան համայնքները կիրառում են անթույլատրելի կամ չափազանց մեծ պատասխանատվության միջոցներ, բայց դրանք ունեն մեկ նպատակ։ Դրանք ունեն հստակ ձևակերպված նպատակ, որ เป զի կանոնակարգվի անասնաբուծությունը ընդհանուր առմամբ, որ เป զի ապահովի սննդամթերքի անվտանգությունը, որ เป զի խուսափենք տարբեր տեսակի հիվանդություններ տարածելուց, որ เป զի ապահովենք կայուն անասնա համաճարակային վիճակ եւ նաեւ խուսափենք տնտեսական կորուստներից։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում Արցախի հանրապետության տարածքի գրեթե բոլոր ուղություններով արձանագրվել են։ Ճիշտ է փոքր, բայց նման դեպքեր։ Այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ հարուցիչը արկա է բոլոր շրջաններում։ Մենք դատապարտված ենք գնալ այս քայլին։ Եվ սրան հասնելու համար որևէ քայլի առաջ կանգ չենք առնելու։ Հաջորդ հարցը, որ ցանկացել եմ խոսել, դա վերջերս նույնպես կառավարության կողմից ընդունված որոշմամբ սահմանված առանձնահատկությունների մասին է, դա վերաբերվում է կաթիլային ռոռոկման համակարգերի տեղադրման նոր առանձնահատկություններին, ինչը իմ կարծիքով բավարար չափով պարզաբանված եւ լուսաբանված չէ շրջաններում, համայնքներում մեր հողօգտագործողների մոտ, որովհետեւ շարունակում ենք ստանալ այնպիսի հայտեր, որոնք չեն համապատասխանում գործող կարգերին Կաթիլային համակարգերի տեղադրման գործընթացը կրել է էական փոփոխություններ, սահմանվել է բավականին լուրջ առանձնահատկություններ եւ նախապայմաններ, որոնց ապահովման դեպքում միայն մենք ընդունելու ենք հայտեր եւ ընդհանցկավորելու ենք։ Մի քանի առանձնահատկություն կարող եմ նշել։ Առաջինը այն տարածքը, որտեղ այգեգործական գործունեություն ծավալելու վերաբերյալ կաթիլային համակարգ տեղադրելու հայտ է ներկայացվում, պետք է հստակ ձևակերպված լինի հայտատուի անվամբ։ Այսինքն իրավունքները պետք է հստակ ձևակերպված լինի։ Երկրորդը պետք է տարածքը ապահովված լինի անհրաժեշտ քանակի ռոռոկման համար նախատեսված ջրով։ Երրորդը տվյալ տարածքը պետք է համապատասխանի այգեգործական կոնկրետ տվյալ պատղատեսակի համար նախատեսված առանձնահատկություններին Հաջորդը առանձնահատկությունը, որ վերջերս ենք սահմանել, դա շեմն է պետական աջակցության 1.5 միլիոն դրամի մասին է խոսքը 1 հեկտարի մասով, որը գերազանցելու դեպքում մնացած գումարները լրացուցիչ, որը մենք համարում ենք արդեն ճոխության համար նախատեսված գումարներ, հերակառավարման ավտոմատ համակարգեր եւ այլը, որոնց համար պետական բյուջեից գումար չի տրամադրվելու։ Այսինքն 1 միլիոն 500 հազար դրամը գերազանցող գումարները վճարվելու են հայտատուի կողմից 1.5 միլիոն դրամի 50%-ը լինելու է փոխառություն, 50%-ը լինելու է դրամաշնոր։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը ինչի մասին ցանկացել եմ ներկայացնել, եթե կան հարցեր, պատրաստ եմ սիրով պատասխանել ընդհանուր առմամբ հրդեհները, ես նշել եմ, առաջանում են մարտային գործոնները, տեխնացին աղետներ են, մենք դրանք բնական աղետ չենք համարում, բնական աղետ չի հրդեհը։ Հրդեհը արհեստական աղետ է եւ դա նույնն է, ասենք հրդեհի առաջացած վնասները նույնն է, ինչ վնասներ առաջացնում է, ասենք անկանոն անասնապահության հետևանքով։ Այստեղ կա մարդկային գործոն, այս իրավահարաբերությունները հստակ կանոնակարգված են քրեական եւ վարչաիրավական հարաբերություններում, իսկ վնասի փոխհատուցումը քաղաքացիական հարաբերություններում կարգավորման ենթակա հարց է։ Միանշանակ վնասները արկա են, վնասները արձանագրված են։ Ուղղակի դա ոչ թե պետք է կառավարության կողմից փոխհատուցվի, ես արդար չեմ համարում, երբ որևէ անձի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ կամ, չգիտեմ, անտարբերության հետևանքով առաջացած վնասները կառավարությունը պետք է փոխհատուցի։ Պետք է քննություն տարվի, պետք է բացահայտվի այդ ֆիզիկական անձիկ, ովքեր պատճառ են հանդիսացել հրդեհների համար, եւ ոչ միայն պետք է փոխհատուցեն, այլ նաեւ պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Իսկ եղել են դեպքեր, որ բացահայտել եք թե ովքեր են, որովհետև ամեն դեպքում ֆերմերը դժում է, լինի դա բնության աղետ, լինի դա մարդկային հարաբերություն։ Ես նշել եմ գյուղատնտեսության նախարարությունը որևէ իրավասություն չունի հետաքննություն տանելու։ Կան պատկան մարմիններ պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման, ովքեր պարտավոր են հետաքննություն տանել, բացահայտել եւ նաեւ բռնագանձել համապատասխան հասցված վնասները։ Ինչպես նշել եմ, 45 համայնքում մենք 2000-ից ավելի դեպք ենք արձանագրել։ Այդ ակցիան մենք անվանել ենք դիտարկում։ Հաջորդ մեր այցելությունը համայնքներ լինելու են ստուգումներ իրականացնելու նպատակով։ Արդեն այս դեպքում խախտողների նկատմամբ կիրառվելու է օրենքով սահմանված կարգով վարչական պատասխանատվություն։ Որովհետև նորից եմ գրում, չափազանց կարևոր խնդիր է, որը ուղղակի կապված է մարդկանց առողջության պահպանմամբ, համաճարակային կայուն վիճակ ապահովելու անհրաժեշտությամբ, տնտեսական վնասներից խուսափելու նպատակով եւ կայուն զարգացում, խոզաբուծության կայուն զարգացում ապահովելու համար։ Բանականան գիտեմ, որ տեղյակ եք, որ բնությունը շատ դաժանվարվեց բոլորիս հետ, հատկապես ֆերմերների, կան ֆերմերներ անձամբրուցել են խոշոր ֆերմերների հետ, ովքեր ձեռնունայն են, ուղղակի ցավալի է Եվ կյանքի ոչ մի փոխհատուցում ծրագիրը, որպեսզի դարձյալ այդ մարդը կարողանան որևէ աշխատանք Ինչպես նշել եմ, այս նշված չափերում փոխհատուցումները մենք ձգտելու ենք օգոստոս ամսվա ընթացքում ավարտենք բոլոր վճարումները, որպեսզի հնարավորություն ունենան աշնանացանի նոր արդեն հերկի շրջանում հնարավորություն ունենան աշխատանքներ կատարեն։ Եղել եմ մի քանի յուղերում ցավոք սրտի թշնամության ոլորտը նույնպես աննխիթար վիճակում է, ինչու որովհետև դեռ ինչպես է կոչվում։ Իմ լեզվով սակայն շատ-շատ կորուստներ են ունենում, հատկապես խավերը։ Շնաբուծության ոլորտում արձանագրված խնդիրները հիմնականում վերաբերվել են Հայաստանի Հանրապետությունից եւ մեր ճտահան կայաններից արդեն փոքր ճտեր տեղափոխելու եւ համապատասխան կարգով ստուգումներ ճիրականացնելու հետ կապված թերությունները ամբողջությամբ վերացված են այսօր ուժի հսկողության տակ են վերծված բոլոր ճտահանման կայանները եւ նույնիսկ սահմանում չնայած մենք չունենք այդպիսի հաստիկներ սահմանում վերահսկողություն իրականացնելու, բայց Սանդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ստորաբաժանումների եւ մասնաբուժական սպասարկման կայանների մասնագետների միջոցով մենք փորձում ենք հանրապետություն մտնող եւ հանրապետությունից դուրս եկող բոլոր ճանապարհներին հսկողություն իրականացնել։ Իհարկե արտահաստիկային աշխատանք ենք կատարում, մենք սահմանում մասնագետներ չունենք եւ այդ հիվանդությունները եւ դրա հետևանքով առաջացած կորուստները եղել են հենց դրա հետևանք։ Ուժեղացված հսկողություն ունենք, ինչքան որ թույլ է տալիս մեր հաստիկային թվակազմը գվում աշխատող միակ բուժակը չի կարող սրսկել այդքան հավերին։ Ինքս աշխատությամբ եմ զբաղվում, դրա համար եմ լավ տեղյակ եկացին։ Ասենք կոնկրետ Խնդրիստան գյուղում իմ հայրենի գյուղն է, որտեղ ես նույնպես պահում եմ հավեր, Փաստորեն միակ բուժակը պիտի բոլոր հավերին սրսկի։ Ինչը մարդկանյունեն չես կարող էլի տեղավորվել եւ ոչ օրվա մեջ, ոչ ռեժիմի մեջ, ասենք եթե լինեն ահազանգերը տվյալ գյուղերի կողմից կարող եք մասնագետներ ուղարկել, որպեսզի օգնեն բուժակին։ Շատ շնորհակալություն, շատ կարևոր հարցեր։ Անասնաբուժական սպասարկման կայանի մեր մասնագետները կամ անասնաբույժները, ինչպես մենք անվանում ենք, այդ մասնագետները ունեն պաշտոնի անձնագրերով սահմանված լիազորությունների շրջանակ, որից այն կողմ իրենք աշխատանք կատարում են արդեն ելնելով տվյալ անասնատիրոջ հետ իրենց կառուցած այսպես կոչված հարաբերություններից Այդ մասնագետները միայն օրենքով սահմանված կարգով, պետական ծրագրերով նախատեսված պատվաստումների համար են պատասխանատու։ Ունենք 15 հիվանդությունների համար նախատեսված կանխարգելիչ միջոցառումներ, որից այն կողմ առաջացած համաճարակ կլինի նոր հիվանդություններ, որոնք առաջանում են այս կամ այն պատճառով, դրանք արդեն անասնատերերի հետ նրանք անձնական պայմանավորվածության տիրույթում են կազմակերպում։ Դա գյուղնախարարության գործառույթների մեջ չի մտնում։ Մենք գիտենք, որ անասնահամաճարակային կայուն վիճակ ապահովելու համար բավարար չեն մեր մասնագետների ներուժը Իհարկե չափազանց քիչ են։ Ունենք մասնագետներ, որոնք սպասարկում են 10-ից ավելի համայնքներ։ Դրանք ֆիզիկապես հնարավոր չի լինել ոչ միայն սրսկում կատարելու, պատվաստում կատարելու, բուժում իրականացնելու, այլ նաև ֆիզիկապես այցելելու։ Դրա համար ինչպես քիչ առաջ նշեցի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերակատարությունը այսօր չափազանց մեծ է։ Ժամանակին հետևելու, ժամանակին ահազանգելու, Մենք պատրաստ ենք մեր ամբողջ ներուժը ուղղել, որ เป զի կանխենք այդպիսի դեպքերը, բայց դժբախտաբար կադրային ոչ բավարար ռեսուրս ունենալու դեպքում մենք նաև սահմանել ենք շեմ օրենքով եւ կառավարության որոշումներով, որոնց մեջ մենք հնարավորություն ենք ունենալու այդքան ներուժով ամբողջությամբ իրականացնել աշխատանքները։ Ինչ կապերի մեջ եք Հայաստանի նորանշանալու նախարարի հետ եւ որքանով է նա սիրում Արցախ աշխարհը եւ մեր գյուղատնտեսությունը։ Շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Արտուր Խաչատրյանի հետ նույնքան լավ հարաբերությունների մեջ եղել եմ նախկին գյուղնախարար Իգնատի Արաքելյանի հետ, շատ արդյունավետ փոխգործակցություն ենք ունեցել, Նաև ունենք բացի գործնականից անձնական շատ լավ ընկերական հարաբերություններ, հաճախակի ենք հանդիպում եւ Արցախում, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդամենը 3 օր առաջ եմ հանդիպել պարոն Խաչատրյանին։ Նույնիսկ ոչ պաշտոնական հանդիպումներ են լինում։ Շատ մեծ հերանեկար եմ տեսնում ես կոնկրետ գյուղնախարարությունների համագործակցության հետ, եւ ինձ թվում է մենք մի շարք ոլորտներում որտեղ ես ձևակերպել եմ մեր համագործակցության հերանեկարը որպես պարտականություն եւ դատապարտված ենք արդյունավետ համագործակցելու, ես համարում եմ, որ իրականություն է լինելու։ Ունենք մի շարք ուղղություններ, ինչպես ես քիչ առաջ նշեցի, որ սահմանում ենք Հայաստանի հետ սահման նկատի ունեմ, ճունենք մասնագետներ ոչ միայն անասնաբուժա սանիտարական, այլ նաև բուսասանիտարական հսկողություն իրականացնելու համար բայց մենք արդյունավետ համագործակցության շրջանակներում կարողանալու ենք այդ բացը լրացնել Հայաստանի Հանրապետության այն մարզերի կոնկրետ Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերի հետ համապատասխան մասնագետների հետ մեր ամենօրյա աշխատումներով ամենօրյա նույնիսկ օրենքով սահմանված եւ չսահմանված վերահսկողություն իրականացնելու միջոցով մենք փորձելու ենք այդ բացը լրացնել Հայաստանի մեր գործընկերները ունեն բավարար չափով կամք եւ համագործակցելու եւ աջակցելու։ Այդ առումով ես մեծ հեռանկար եմ տեսնում։